بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا زاه الله بقدر الله جل شأنه دون اسم صلاة وتسلم على قسم الله وقسنيك محمد صلى الله عليه وسلم نسل اليوم سلاش انتما تشينيم ديالة رينا تشيلة ونسل نكون هو دا وتشينيم سا كومنتارم سا كومنتارم سا مديرا I rekli smo da šir, rahmatullahi alaihi, prije nego što je počeo da govori ova tri načela, o tri temelja, a to je vjerovanje u Allah, tabarak wa ta'ala, ili spoznaje Allah, tabarak wa ta'ala, zatim spoznaje uh, e, vjera Islama, i spoznaje poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, da je šir dao tri kratka uvada. Tri kratka, ali bitna uvada. Pa je tako prvi uvod uh, vezan za četiri bitne stvari, koje smo obavezni spoznati, a to je važnost znanja, važnost dijela, važnost pozivanja na dobro i odvraćanje od, zla, e, i odvraćanje od zla i važnost sabora. E, pa je tako še i Rahmetullah Ali počeo ovo svoje dijelo riječima i Bismillahirrahmanirrahim, počeo sa Bismillom, povodeći se za hadisom poslanika sallallahu alaihi wa sallam, e, u kojem se kaže, koji zabilježi imam Ebu Dawud u svom sunanu i drugi, a hadis je Hasan, kao što kaže jedan broj islamskih učenjaka, da svako djelo koje nije započeto sa bismillom, da je ono abtar ili akta. To jeste da je djelo u kojem nema, u kojem nema peričeta. Pa je posle toga rekao, i'alam rahimak Allah, ennahu jeđibu alina ta'allumu arba'i mesail. Znaj, Allah ti se smilovo, da nam je obaveza da spoznamo četiri stvari. Znači, ovdje je počeo sa prvim, sa prvim uvodom. E, Šeh je započeo ovo dijelo e, riječima, i'alam rahimak Allah, znaj, Allah ti se smilovo i ovdje ćemo spomenuti da je e, da su islamski učenjaci pisali djela iz više iz e, da kažemo iz više ili iz raznih razloga. Pa je tako nekada, pa tako nekada islamski učenjak piše djelo zato što vidi da je potreba ljudi da spoznaju, odnosno da nauči određene stvari. Kao što je to slučaj ovdje sa šejhom Pa kaže znaj ili znajte ili vidio sam da ljudi ne znaju tako dalje. Međutim, ponekad uh, uzrok može biti da dođe uh, jedan čovjek ili određen broj ljudi i traže od nekoga, od nekog učenjaka da im napiše određeno djelo. Pa to traženje, odnosno to pitanje, biva uzrok pisanja određenog djela. Kao što je slučaj sa velikim brojem, odnosno sa jednim brojem djela šehr Islama ibn Temije. Pa tako, na primjer, poznato djelo šehr Islama ibn Temije, Vasitijska akida, al-Aqida al-Wasitije, povod toga je bio da je došao čovjek iz mjesta Wasit, da je zatražio Čeho Islama ibn Taymiye da napiše da mu napiše na nekoliko listova osnovne postanke vjerovanja ahli sunnata od džamata. Pa je to napisao, znači u smislu pisma. Znači što bi rekli u jednom dahu napisao. Pa je tako nastala, nastalo djelo koje se zove Al-Aqid al-Wasitija, koje je posle toga mnogo tumačeno. Jedno od velikih bitnih djela iz oblasti akid ahli sunnata od džamata. Tako isto su došli ljudi iz mjesta Hame. Pa je šeh napisao poslancu koji se zove Risale Hamawije, isto tako Risale Tadmurije i tako dalje. Znači, ili mjesto gdje je napisao, ili da su ljudi došli iz određenog mjesta, ili da je došao čovjek da od njega, da, da traže od nekog alima da napiše određeno, određeno djelo. Međutim, ovdje šeh je napisao i povod njegovog pisanja, zato što je vidio da su ljudi u potrebi za onim stvarima koje će šeh spomenuti. Pa rekao, znaje, Allah se da smo obavezni da spoznamo četiri stvari. Znači, prvi uvod govori o četiri stvari. Pa kaže prvo el ilm, prva stvar je znanje. Znači da čovjek spozna i zna bitnost, zna bitnost znanja. Međutim, šta je to što je znanje? Šehe je protumačio da je znanje ma'rifatu Allah wa ma'rifatu nabijihi sallallahu alaihi wa sallam wa ma'rifatu dini l'islami bil adilla. Da je znanje spoznaja Allaha i spoznaja poslanika sallallahu alaihi wa sallam i spoznaja vjere Islama bil adilla sa dokazima. To je, znači, sa islamskog stanovišta znanje. Iako u osnovi znanje, znači može da obuhmata svaku korisnu stvar, bilo vezano za dunjaluk, bilo vezano za ahiret. Međutim, znači prvo na što se misli kada se kaže u islamu znanje, znači misli se spoznaja Allaha sa dokazima i onako kako treba da se spozna, spoznaje poslanika sallallahu alaihi wasallam sa dokazima onako, to jeste onako kako treba da se spozna i spoznaje vjere islama sa dokazima, to jeste onako kako treba da se spozna. To je ono, da kažemo, što je prvo značenje i osnovno značenje znanja. Iako, kao što sam vam rekao, znači znanje može da znači svaka stvar koja je korisna. Znači svaka zna stvar koja je korisna. Ili čak da znači svaka informacija. I zato imamo znači, znanje koje je korisno i znanje koje nije, koje nije korisno. Međutim, međutim, ovdje govorimo o znanju koje je korisno. I zatim govorimo onom prvom na što se misli kada se kaže znanje. A to je spoznaje Allaha spoznaje poslanika i spoznaje vjere Islama. I onda ših kaže bil adilla sa dokazima. I ovdje odmah na samom početku ših Rahmetullah Ali aludira na važnost dokaza i spoznaja stvari sa dokazima. A to je, cijenije sestre, da je ova vjera građana na dokazu. Na dokazu iz Kur'ana i sunnata Allahu poslanika sallallahu e, na dokazu iz Kur'ana i sunnata Allahu poslanika sallallahu sallallahu alihi wasallam. Znači to je ono znači na što se misli prije svega kada kažemo i kada spomenemo, kada spomenemo, kada spomenemo znanje, kada spomenemo znanje. Islamski učenjaci kada govore o znanju, znači spomenut ću vam ovdje, da znanje dijene na dvije vrste. Znači znanje koje je farda ain i znanje koje je fard kifaje. Znači znanje koje je farda ain i znanje koje je fard kifaje. Šta znači znanje koje je farda ain? Znanje koje je farda ain znači znanje koje je obaveza svakom pojedincu da ga zna. Bio muškarac, bio žena, bio ugledan, ne bio ugledan, bio rob, bio slobodan čovjek. Znači, oba je za svakom muslimanu. Znači, to je ono što znači, e, to je ono što znači fardain, nešto što je obaveza svakom pojedincu. I tu ulaze stvari koje su vezane za vjerovanje. Znači, koje su vezane za akidu, koje su vezane za vjerovanje. Zatim, koje su vezane za propise koji svaki čovjek mora da, izvr da izvršava. Kao što su propisi čistoće, kao što su propisi namaza, kao što su propisi posta i tako dalje. Znači to je ono na što mislimo kada kažemo da je fard, da je nešto fard ain. Međutim, šta je fard kifaje? Fard kifaje je ona nauka koju, ili ono, e, ona nauka koju ako određen broj ljudi u jednom mjestu ima, sa drugih spada obaveza. Sa drugih spada obaveza. Ili da kažemo čovjek, e, odnosno zadovoljiti se samo sobim. Znači, ako jedan broj ljudi poznaje, sa drugim spada obaveza. Pa, na primjer, ako je neka stvar korisna za muslimane, na primjer, proizvodnja određene stvari, gdje je korist, dunjalučka za muslimane, znači, obaveza je da bude u tom mjestu neko ko će poznavati, poznavati tu stvar. Zašto? Zato što je korisna šta? Za muslimane. Međutim, kada ovdje govorimo sada o znanju, mislimo o znanju koje je fardain, što je obaveza svakom pojedincu. Pa je tako obaveza svakog pojedinca da spozna Allaha tabaraka wa ta'ala, da spozna poslanika sallallahu alaihi wa sallam i da spozna ovu vjeru, da spozna ovu vjeru sa dokazom. Da spozna ovu vjeru sa dokazom. E, ako se vratimo na govor salafa, a, a sada zato nemamo vremena da puno se na tome zadržimo, vidjet ćemo, cijene sestre, kolika je važnost znanja u islamu. Kolika je važnost znanja u islamu. I to ćemo vidjeti iz prije svega kuranskih ajeta, I Allah tabaraka wa ta'ala govori o važnosti i vrijednosti znanja. I Allah tabaraka wa ta'ala kaže قُلْ هَلْ يَسْتَوِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ Reci, jesu listi oni koji znaju i oni koji ne znaju. Zatim i Allah tabaraka wa ta'ala kaže إِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَا Allah se boje od njegovih robova učeni. To jeste koji znaju, koji su spoznali Allah tabaraka wa ta'ala. Zatim hadis poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Zatim govor i dijelo selefa. Znači kako njihov govor, tako njihovo djelo. Znači gdje su putova, putovali, gdje su svoje živote potrošili u potrazi za naukom. I veliki broj njihovih izreka, a od tih izreka je da su govorili da je traženje znanja i podučavanje znanja, da je bolje od bilo koje na file. I ovo želim da dobro zapamtite. Da je traženje znanja, da je traženje znanja i podučavanje znanja, da je bolje od bilo koje od bilo kojeg vida na fileju. Pa tako se prenosi da imam Ahmed govorio. Znači da imam Ahmed rekao. Ta'allumu l'ilmi wa ta'alimuhu afdalu min al-đihadi wa gajrihi mimma yutatavu'u bihi. Da imam Ahmed govorio. Kaže, traženje znanja i podučavanje znanja je bolje od džihada na Allahovom putu i drugih ibadeta koji su dobrovoljni. I drugih ibadeta koji su dobrovoljni. Ovdje kada kaže džihad i kada kaže drugi, misli se na džihad koji nije obavezan, koji nije fardain. ain neko koji je fard kifaje. I znači drugih drugih dobrih dijela, znači do, dijela koji nisu farz. Znači traženje znanja je bolji od svakog vida na file. Šta je uzrok tome? Ukratko da kažem, uzrok tome je zato što čovjek kada čini na filu, znači kori se vraća samo njemu. A kada učiš znanje koje ćeš kasnije podučiti i od koje će drugi biti koristi, znači to je korist koja se prenosi. Znači ima koris koja je samo za tebe a ima korist koja se šta? Koja se, koja se vraća na drugog. I ovo normalno želim da ukažem, da kažem da ovo ne znači da čovjek ne treba da ima ibadete, da klanje, jer stanje Selafa je bilo da su imali i znanje ibadet. Međutim, ove, uz, ove izreke ukazuju na važno znanje. I zato ću ovdje samo spomenuti, znači da vidimo iz naše prakse koliko smo mi danas u potrebi za traženjem znanja. Znači, danas ako bi sagledali našu situaciju, ne želimo ovdje sada da budem neko ko će govoriti globalno situaciji u islamskom svijetu, ne. Nego da govorimo o stanju u našoj mahali, u našoj, da kažem, u našem gradu. Ima li stvari za, ko, uh, za koju, uh, stvari gdje smo u većoj potrebi za njoj, osim, osim znanja i osim širenja znanja. Znači, danas da dođu da nam kažu da imamo, ne znam, kakve islamske centre, da imamo ovo, da imamo... Ako nemamo tu ljudi koji će podučavati, koji će ljude učiti, kakve fajde je to mi? I zato stvar, znači nešto što nam je najpotrebnije, jesu osobe, jesu ljudi koji će učiti znanje i koji će druge podučavati tom znanju. Znači u najvećoj potrebi smo za studentima, da tako kažem. Međutim, ovdje ne mora biti bukvalno značajni student koji je na fakultetu. Jer na veliku žalost, na veliku žalost, znači ja bih volio da ovdje nisam pravo, da sam krivu. I možda će mi neko zamjeniti na ovom mom govoru. Međutim, većina onih koji danas Nažalost, i upiše islamske fakultete, možda upiše samo kako bi stekao diplom i kako bi kasnije imao posao. Nekako bi naučio istinski ono što treba da tu nauči. A ovdje ne govorim ni o kome. Jer nije mala, znači na ulazim ni uče namjer. Međutim, oni koji će učiti akidu da je nauče, da je sutra prenose drugima, koji će ljude pozivati. Znači, jer jedan učenjak, jedna učena osoba može čitav naroda o oživi. I zato vidite kroz istoriju sama kako je jedan čovjek, da kažemo, živio cijeli narod. I zato u najvećoj potrebi smo danas za pojedincima koje će tražiti šarijatsko znanje i koji će to znanje prenositi. Kako za muškarcima, tako isto za, za ženama. Međutim, ovdje posebno naglašavam sada, znači vama naglašavam žene koje će nositi znanje. Znači, nije uslov da, da studiraš i da ideš, da ideš na islamski fakultet. Ne. Međutim, da naučiš osnove akide, da naučiš akidu. Da je naučiš metodološki, kroz djela tri načela, četiri pravila, kitabu temhid, vasitijska akida, da naučiš isto tako fit, da naučiš ovo. Znači sutra da budeš dajka koja će pozivati Allahu tabarak wa ta'ala. Znači koja će svoj, koji će svoj poziv graditi na Kur'anu i na sunnatu i na poimanju prvih generacija. Koliko smo danas u potrebi za tim? Koliko su na danas potrebni ljudi koji pozivaju, koji pozivaju ka dokazu, koji pozivaju ka metodologiji prvih generacija? I zato, znači, nadam se i želim da ovu stvar ozbiljno razumijete. A da kažem, e, cijene sestre, sve moguće. Znači, isto kao što nekad je bilo, pa nismo znali možda sufaru, pa je naučili, pa naučili džuz, naučili dva, naučili tri, tako je moguće da naučimo i druge oblasti, druge oblasti islamske, islamske nauke. I zato vam kažem, znači, da danas ako pogledamo stanje u kojem živimo, vidjet da smo u najvećoj potrebi za nečim što se zove znanje, odnosno za prenošenjem E, za prenošenje tog znanja. Druga stvar jeste djelo, a to je plod znanja. I zato čovjek kada nešto zna mora da radi, mora da radi po tome, mora da radi, mora da radi po tome. Jer šta je cilj znanja? Osim da čovjek radi, da čovjek radi po njim. I zato da čovjek ne zna, da ne traži znanje, to je pokuđeno. Međutim, da čovjek zna, a da ne radi po tome, također je pokuđeno. I ono što se traži, jeste znanje koje prati djelo. I to imamo, znači to je stvar, ovo što sam sada rekao je nešto što svaki dan desetinama puta ponavljam. A možda to ne znam. A to ponavljamo kada učimo suru Fatiha. A to ide od Allaha tebareke wa ta'ala tražimo da nas uputi na pravi put ihdina sirata mustaqim. Uputi nas na pravi put. Sirata alladhina an'amta alihim. Na put na oni, na put oni na koje si se smilovo. Koje si obasao svojom milošću. Gajri il magdubi alihim wala dalim a ne na put oni na koji si se nasrdio i koji su zalutali. U sahihu, znači u muslim imam Ahmeda, kol se sećam, došlo je da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao da oni koji su, na koji se Allah tabarek wa ta'ala nasrdio da su ko? Židovi. A oni koji su zalutali da su to ko? Kršćani. Šta je razlog da su kršćani zalutali? Zato što su ostavili znanje, iskrivili znanje. A šta je razlog da je e, židova da se Allah tabarek wa ta'ala na njih nasrdio? Na Zato što su ostavili rad po znanju. I zato kažu islamski učenjaci, kogod iz ovog ummeta, jer ovdje razumite jedno pravilo, da Allah lašanu kada nam spominje osobine, kada nam spominje nevjernike u Kur'anu, bilo mušrike, bilo kršćane, bilo židove, spominje nam i sa njihovim osobinama. Zašto spominje njihove osobine? Spominje kako se mi ne bi poveli za tim osobinama. I zato islamski učenjaci kažu, kogod iz ovog ummeta krene putem da ostavi traženje znanja, on je poput kršćana. Znači, on ima pri sebi tu osobinu. A ona iz ovog ummeta, ako ostavi rad po znanju, on je poput židova. Onaj koji ostavi rad po tom znanju, on je poput židova. I zato iz ovog, samo iz ovog da spomenem, jer ovo je jedan kraći komentar, znači samo iz ovog vidimo važnost, važnost rada po onome što naučimo. Jer cijene sestre, kaka, kaka, kaka, e, kakva je smisao toga da slušamo ajete, da slušamo hadisa poslanika sallallahu alaihi wa sallam, kako se trebamo ponašati, kako trebamo biti lijepog ahlaka, kako trebamo ovo činiti, kako trebamo pozivati, međutim da ništa to ne radi. Ovo je znanje, nisu informacije. Jer imate jednu grupu ljudi koji se zovu orientalisti, koji znaju o islamu, o Kur'anu i sunnetu možda više nego mi. I koji više provode svog vremena učeći o Kur'anu, o sunnetu, o arapskom isku nego mi. Međutim, očinu to išta korist neće. I zato mi ponekad, da Allah Đelešanu nas, da, da popravi naše stanje, mi kao da učimo nekada, bilo da čitamo tefsir, bilo da čitamo hadis, kao da to učinimo, eto, tek tako da bi nabrali, da bi imali informacija. Ne, ne traži se znanje toga radi, nego što se znanje traži da bi se po njemu radilo. I zato ših Husein, rahmetullahi alihi, je govorio da čovjek koji ne radi po znanju, zna, ne radi po tome da je gori od džahila. Da čovjek koji zna, a ne radi po tome, da je on gori od džahila. Treća, znači treća stvar u ovom prvom uvodu jeste važnost, važnost pozivanja. Pozivanja ka onome, važnost pozivanja u ono što se naučio i po čemu, po čemu radiš. A to je naređivanje na dobro i odvraćanje od zla. I uzvišen je Allah tebareke wa ta'ala kada opisuje ovaj ummet, zašto ovaj ummet najbolji? Opisuje zato što ovaj ummet naređuje na dobro i odvraća od zla. I Allah tebareke wa ta'ala opisuje ovaj ummet, kaže, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas mi ste najbolja zajednica najbolji narod koji se pojavio koji se kada pojavio među ljudima pa šta kaže Allah tebarak ve taala ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar narajujete na dobro odvraćate od zla wa tu'minuna billah i vjerujete u Allaha Vjerovanje u Allaha je vrijednije od naređivanja na dobro i odvraćanje od zla. Međutim, radi važnosti naređivanja na dobro i odvraćanje od zla, uzvišen je Allah tabaraka wa ta'ala prvo spomenuo naređivanje na dobro, zatim odvraćanje od zla, a tek onda spomenuo vjerovanje u Allah tabaraka wa ta'ala. Kako bi ukazao na važnost naređivanja na dobra i odvraćanja, odvraćanja od zla. I zato ono što, što je zadaća pojedinca, obratite sada ovdje pažnju. Znači, ne ono što mi mislimo, što ljudi misle da je zadaća uleme, da je zadaća uh, uh, ljudi koje uh, nazivamo dajama, da je e, zadaća muallima i tako da, da pozivaju. Ne, nego je zadaća svakog muslimana. Međutim, naravno, shodno njegovom znanju. I čovjek poziva shodno onoliko koliko ima znanja. nema, naravno, je tu najodgovornija, zato što najviše poznaje. Međutim, postoji stvar u kojoj svaki čovjek može da poziva. Znači, svak od nas može da drugom govori o važnosti namaza. Svak drugom može da govori o važnosti tevhida, opasnosti širka. Svak od nas je u stanju da poziva svoju porodicu sa kod nas je u stanju da zovne svoju prijateljicu, svoju sestru, ne znam koga, na predavanje, da nauči. Znači, to su stvari koje smo u stanju. Da pošalješ poruku koju će biti neki ajet, koji će biti neki hadis, neka islamska izreka. Da pošalješ e, mail, da pošalješ... Znači, postoje stvari koje smo svi u mogućnosti da činimo. I to je ono što je odlika sljedbenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. A to je pozivanje na dobro i odračanje, odračanje od zla. I četvrta stvar, u ovom prvom uvodu, a to je važno sabura. A to je bitno sabura. A to je strpljenje. I o tome smo govorili prošli put. Znači, rekli smo da sabur jezički znači gora kukus i rekli smo da terminološki znači sustezanje duše od prohtjeva. Bilo da se radilo o naredbama ili zabranama ili na onome što nam zadesi od Allahu wa tabaraka wa ta'ala kadara. Znači, to je podjela sabura. I o tome smo govorili i s obzirom da smo govorili, znači to nećemo, to nećemo ponavljati. Međutim, ono što opet želim ovdje da ukažem, a to je cijene sestre, što nijedne od ove prethodne stvari nema bez sabura. Pa čovjek kada kaže vjeru Allaha, biva iskušan. Čovjek kada počne da nešto čini, biva iskušan. Pogotovo kada počneš pozivati. Najviše su iskušani oni koji pozivaju, koji počnu da djeluju. Znači, čim u svojoj kući počneš govoriti, znači, odmah ćeš biti iskušana. I to je od znakova Allahove tabaraka ta'ala ljubavi prema tebi. Jer E, što je došlo u velikom broju hadisa, da Allah tabaraka wa ta'ala kada zavoli nekoga iskušaga. I nikada ne znaš šta ti je Allah tabaraka wa ta'ala pripremio, koliko nagradu u tom iskušenju i šta ti je posle toga spremio od hajra. I zato je došlo, kao što je zabilež imam Tirmizi u svom sunanu, hadis je Hasan, da Allah posanik sallallahu alaihi wa sallam kaže i da ahabba Allahu qawman ibtalahu. Kaže, kada Allah zavoli narod, on ih iskuša. Kada Allah zavoli narod, on ih iskuša. Znači kad zavoli nekoga, Allah tabaraka wa ta'ala ga iskuša. Pa tako nijedne od ovih prijateljnih stvari nema bez sabura. I nakon što je še spomenuo ove četiri stvari, a to je ilm, zatim al amalu bihi, rad potom je od da'vatu ilaihi, pozivan juto wa sabru ala l'adha. I kaže strpljenje na nedaćama. Jer kao što znamo, kao što sam rekao, ko krene tim putem, on će biti iskušan. I zato pogledajte put poslanika, salavatullahu salamuhu alaihim. Znači koliko su bili iskušavani koliko su poslanici bili iskušavani. I zato kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam da ljudi koji su najviše iskušavani da su poslanici, a zatim oni koji ih slijede, a zatim oni koji slijede. I onda je ših ovo, znači ovaj prvi uvod završio sa dokazom za ove četiri stvari. A to je sura u Al-Asr. Znači mala, a velika sura. Znači kratka sura koja ima veliko značenje. A to je da Allah tabarak u ta'ala kaže u Al-Asr, inna l'insana lafi khusr kaže tako mi vremena. Uzvišan je Allah tabarak wa ta'ala se kunem vremenu. I onim što je bilo i što će biti. I događajima. Allah tabarak wa ta'ala ima pravo da se zaklinje sa čim on hoće. I sa kim on hoće. A njegova stvorenja se zaklinju samo Allahom tabarak wa ta'ala kao što ćemo pojasniti. Allah je lašanu kaže wa asr. Inna l'insana la fi U istinu je čovjek na gubitku. I ovaj ajet inna l'insana la fi husr ovdje dolazi potvrda u arabskom jeziku sa dvije stvari. Prvo sa česticom inna istinu I drugo je sa le, le, le fi husen, sa česticom la, što znači zaista je, uistinu je čovjek na gubitku. Illa alladhina amen. Osim, pa se onda spominju ove četiri osobine koje smo govorili, osim onih koji vjeruju. A vjerovanja nema bez znanja. Wa aminu salihat i koji čine dobra djela. Wa tawasav bil haq. Jedni drugima preporuču istinu. A to je naređivanje na dobro, odračanje od zla. Wa tawasav bil sabri. Koji jedni drugima preporučuju strpljenje. Pa kažu islamski učenjaci, kažu komentatori, Kao da Allah dželle Đelešanuhu kaže da je osnova, znači iz, ovog, iz, ove kuranske sure možemo vidjeti, da nam Allah dželle Đelešanuhu kaže i da nas obavještava da je u osnovi svaki čovjek i svaka grupa i svaka zajednica na gubitku. U osnovi je svaki čovjek na gubitku. Šta znači na gubitku? Na gubitku, na dunjalku i na ahiretu Znači na gubitku je na dunjalku i na gubitku i na ahiretu Osim oni koji se okite sa ove četiri osobine, a to je vjerovanje, koje dolazi sa znanjem i dobrim djelima i pozivanjem u dobro i saburom koji se okite sa saburom. Sa ove četiri stvari koje se okiti, znači on je izuzet od ovog gubitka za koje se, gdje se Allah tabarak wa ta'ala zakljao da je svaki čovjek na gubitku. I onda posle toga je ših rahmetullahi alih naveo govor imama Šafije, Muhammad ibn Idrisa Šafija je poznatog islamskog učenjaka, komuno 204. godine po hijri, Imam Šafija kaže, لو ما انزل الله حجة على خلقه إلا هذه سورة لكفتهم. Kaže da Allah Đelešanu nije objavio dokaz proti svojih stvarenja, osim ove sure bilo bi im dovoljno. Znači kaže Imam Šafija, poznati učenjak Selefa, kao što rekao umno 204. godine po Hidžri, da Allah Đelešanu nije objavio dokaz proti svojih stvarenja, osim ovu kuransku suru bilo bi im, bilo bi im dovoljno. I onda posle toga je imam, uh, posle toga je Šir Rahmetullah Alihi, nameo izreku imama Buharije, odnosno govori imama Buharije u svom sahihu, Muhammed ibn Ismail al-Buhari, umro e, 256. godine po hijri, znači Muhammed ibn Ismail al-Buhari umro 256. godine po hijri, e, iz, znači nameo njegov govor iz njegovog sahiha, pisa poznatog sahiha, znači sahiha imama Buharije, znači gdje imam e, Buhari govori o važnosti znanja, Pa je imam Buhari naveo poglavlje, kaže bab, poglavlje el ilmu qabala al qawli wal amali. Kaže poglavlje da je znanje prije govora i dijela. والدليل قوله تعالى دوك استمي سورية الله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك znaj da nema drugog božanstva sem Allaha i traži oprost za svoj grih. Pa kaže, fa bada bil ilmi qabla al qawli wala amali. Pa Allah dželle šanu počeo sa znanjem prije govora i dijela. To je Allah Đelešanu naređuje svom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i kaže mu znaj. Znači ne kaže mu reci, nego znaj. Znači što la ilaha illallah mora da dođe sa znanjem. Da znaš što znači la ilaha illallah. Jer la ilaha illallah nisu znači, samo riječi koje izgovaraš. I zato počinje ovaj kuranski ajet znaj. Znaj la ilaha illallah. Znaj da nema drugog božanstva sam Allah tabarek wa ta'ala. Ovaj ajet upućuje na važno znanje. I zato imam Buhari rekao, poglavlje, da je znanje prije riječi i dijela. To jeste da je bitnije od riječi i dijela. Zašto je znanje bitnije od riječi i dijela? Zato što ne može da bude ni govor, ni dijelo ispravno i validno i primljeno kod uzvišenog Allaha tabaratu wa ta'ala, osim ako je sa znanjem. Znači, naše riječi i naša dijela ne mogu da budu validna i da budu primljena kod uzvišenog Allaha tabaratu wa ta'ala, osim ako su sa znanjem. Jer kao što vam je poznato, Allah vam dao svako dobro, da je od uslova primanja djela kod Allaha jalla šanuhu, šta? Prvo je iskrenost, da bude iskreno ima Allaha tabarak ta'ala. Drugo je da bude u skladu sa sunnetom Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ove dvije stvari ako se nađu, djelo će biti primljeno. Znači, nada se, znači, djelo će ti kod Allaha biti primljeno. Prvo je da si ga učinila iskreno. Samo radi Allaha tabarak ta'ala. Drugo je da je si ga učinila u, skladu sa sunnetom Allahovog Resula sallallahu alaihi wa sallam. Dobro, sada se postavlja pitanje, kako ćeš znati je li u skladu sa sunnetom Allahovog poslanika sallallahu alaihi sallam? ako ne znaš da li je to od sunneta ili nije to od sunneta, da li je to naređeno ili je to zabranjeno. Danas ima ljudi, i to, to smo, uh, da kažemo, svjedoci svakodnevno, da vidimo ljudi koji čak rade zabranjene stvari, misle da radi stvari od hajra, od dobra. Znači, što je uzrok tome? Uzrok tome je džahl. Znači, ljudi, stvari, ljudi rade zabranjene stvari, rade novotarije, radi što je suprotno uputi poslanika sallallahu alaihi wa sallam, međutim misle da se približuju uzvišenom Allahu te bareku ta'ala. I zato Allah šanu kada u Kur'anu kudi mušrike i druge, kaže wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a kaže oni misle da čine dobra djela a ne čine dobra djela zbog čega ne čine dobro zato što nemaju znanja za to i zato naše ni riječi ni djela ne mogu da budu ispravna osim ako su sa znanjem ako su sa znanjem. I zato je potreba, zato je potreba znanja, zato je potreba znanja, potreba znanja tolika. Znači ovo je prvi uvod, znači gdje je šest spomenuo šta? Važno znanje, važnost dijela, važnost pozivanja i važnost sabura. I zato je naveo dokaz, zato je naveo dokaz šta? Znači govora imama Šafije i govora imama, imama Buharije. Znači to je prvi, prvi uvod. Drugi uvod, Znači prije nego što je ših počeo da govori o tri načela jeste da ših rahmetullahi alaihi opet kaže i'lam rahmak Allah, kaže znaj Allah ti se smilovo da je obaveza svakom muslimanu i muslimanki da spoznaju tri stvari i da radi po tome. Znači spoznaja tri stvari. Znači ovo je drugi, da pominjem drugi uvod. Prva od ti, ti stvari jeste da znamo أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا da znamo da nas je Allah stvorio i obskrbio i da nas nije ostavio bez cilja. Da nas Allah žele šanuhu nije ostavio bez cilja. Nego da nam je poslao poslanika. Pa ko bude pokoran poslaniku ući će u džennet, ako bude nepokoran poslaniku ući će, ući će u vatru. I ovdje je uzeo, spomenuo kao dokaz, ajetu sura Muzammil, i Allah tabarak wa ta'ala kaže inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula fa asa fir'aunu rasula fa akhadnahu akhdan wabila kaže mi smo vam poslali poslanika koji je dokaz protiv vas misli se na Muhameda sallallahu alejhi ve sellem kao što smo faraonu kao što smo faraonu poslali poslanika ali faraon je bio neposlušan prema poslaniku prema kom poslanik prema Musau fa akhadnahu akhdan wabila pa smo ga kaznili bolnom kaznom Znači, iz ovog hoće da se vidi, znači, iz ovog še hoće da ukaže, spominjujući ovaj ajed, da onaj koji se suprostavi poslaniku sallallahu alaihi wasallam da će biti kažnjen bolnom kaznom. Međutim, ono na što želimo ovdje e, da, da, da, vam, da, da vam skrenem pažnju, jeste na govor, a ova stvar je kako pozna, e, potrebna nama u našem e, svak, e, svakodnevnom e, govoru ili komunikaciji sa ljudima, a to je da ljudima pojašnjavamo da nas Allah tebara ta'ala nije tek tako stvorio, nego da nas je stvorio sa cijenom A cilj radi kojeg nas je Allah tabarak wa ta'ala stvorio jeste da ga obožavamo. Cilj radi kojeg nas je Allah tabarak wa ta'ala stvorio jeste da ga obožavamo. I zato Allah tabarak wa ta'ala kaže وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Džinove i ljude nisam stvorio osim da me obožavaju. Znači, džinove i ljude nisam stvorio osim da me obožavaju. Allah tabarak wa ta'ala nas je stvorio da ga obožava. Međutim, mimo toga, znači, nije nas pustio da lutamo, da hodamo, da tražimo, nego nam je poslao poslanika koji će nam pokazati šta je, koji je to put koji vodi do Allaha tabareku wa ta'ala. I iz milosti prema nama, tom poslaniku je dao dokaze njegovog poslanstva, koje zovemo mu'đize. I zato ovdje še kaže, bel arsele ilajna rasula, nego nam je poslao poslanika. Pa taj poslanik, on bude pokoran, uču u džannet, a on bude nepokoran, on će uči u vatru. I ono što je bitno, znači ovdje da znamo, da ukazivamo, jeste da Allah tabarak wa ta'ala da nas je stvorio sa ciljem, a to je da robujemo Allahu tabarak wa ta'ala. To je cilj da kažemo to ono radi čega nas je Allah djelašanu stvorio. I ovdje želim da ukažem na još jednu stvar, mada kažem, znači ovo je eh, na neki način malo širnije uh, tumačenje govora šeha, a to ne samo stvaranje nas, nego svaka stvar koju je Allah tabarak wa ta'ala dao, Allah djelašanu je dao sa mudrosti. Allah djelašanu daje sa mudrošću. Pa i ono što nas zadesi od Allahovog tebareke wa ta'ala kadara, od iskušenja, u tome ima velikih mudrosti. Ovo želim dobro da zapamtite. Jer e, sva djela, Allah tebareke wa ta'ala je tvorac djela. A čovjek izabire. Međutim, e, to, o tome ćemo govoriti kada budemo govorili o kadaru. I pojasnit ćemo kako na ispravan način e, da razumijemo i da shvatimo kadar. Međutim, ovdje želim da se osvane na ovu stvar, pitanje iskušenja. A to je da što Allah Đelešanu hududima daje i od nedača, da ne daje tek tako, da kažemo iz igre i zabave, abethan, nego da daje sa mudrošću. Jer Allah te Tebareke Otara sve što čini, on to čini sa mudrošću. I što nam daje od iskušenja, daje nam sa veliko, znači u tome je velika mudrost. Međutim, mi nekada to vidimo, nekada ne vidimo. Nekada vidimo u datom momentu, nekada vidimo kasnije. Međutim, na što, što vjernik treba da obrati pažnju da zna, jeste da sve ono što ga zadesi od iskušenja, da u tome ima mudrosti. Ako ne vidiš u tom datom momentu mudrost, možda će te Allah Đelešanu dati da vidiš kasnije, ili da vidiš na hiratu. Međutim, Allah Đelešanu ništa ne daje bez mudrosti. I zato da misliš da Allah Đelešanu stvari daje tek tako, to je ružno mišljenje Allahu Tebareku Ta'ala. I zato kaže Ibn Qayyim, i želim da ovaj govor zapamtite, kaže Ibn Qayyim da u Kur'anu nije došla prijetnja za neku stvar kao što je došla prijetnja za loše mišljenje o Allahu tabarak wa ta'ala. Kao što je došlo za loše mišljenje o Allahu tabarak wa ta'ala. Znači kaže Ibn Qayyim, ponavljam, da u Kur'anu nije došla prijetnja za neku stvar kao što je došla prijetnja za loše mišljenje o Allahu tabarak wa ta'ala. Pa i odvrsti vrsti uh, e, lošijeg mišljenja o Allahu tabarak wa ta'ala da misliš da ono što Allah Đerlešanu daje, da u tome nema mudrosti. U tome ima mudrost. Međutim, mi ne znamo. I ova stvar, je cene sestre, ovo spominjem kako bi ukazali, ova stvar je prisutna kod, e, na jeziku velikog broja ljudi, u ubjeđenju. Pa, na primjer, čovjek kad zade si neko iskušenje, pa čovjek kaže šta sam ja Allahu skrivio, pa da mi Allah dadne to. A onda bila je ta. Ili kažemo, pogledaj, taj čovjek dobar, bogobojazan, pa ga Allah iskušao sa siromaštvom. Šta je on Allahu skrivio? Znači, Allah iskušava ljude onako kako on hoće, sa čim on hoće i kada on hoće. A sve to čini sa mudrošću. Međutim, nekada mi bivamo uskraćeni da vidimo tu mudrost, a nekada tu mudrost vidimo. Nekada bivamo uskraćeni, a nekada tu mudrost vidimo. Tako da ne samo naše stvaranje, nego sve ono što je Allah Jelmašanu dao, da u tome postoji šta? Da u tome postoji mudrost. Zatim druga stvar, od tri stvari u ovom drugom uvodu, jeste da pisac kaže da znaš أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل I kaže da znaš da Allah nije zadovoljan da mu se čini širk u ibadetu. To jeste da mu se iko, pri, da mu se iko pridružuje, pripisuje u ibadetu. Niti njemu blizak melek, niti poslan poslanik. To jeste kada je u pitanju ibadet, a to ćemo pojasniti e, kasnije šta znači ibadet, šta, šta, šta je temhid, šta je širk, Uglavnom, e, kao što ćete vidjeti, širk je upućivanje neke vrste ibadeta nekom drugom mimo Allahu, mimo Allaha tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala nije zadovoljan da mu se čini širk, pa makar da se ta ibadet uputi ka nekome sa kim je Allah tabaraka wa ta'ala zadovoljan. Kao što je melek, jer kao što je poslanik. Kao što to čini veliki broj ljudi koji su upali da kažem u ovu vrstu šubhe. Pa kažem i dozivamo dobre ljude, evlije, sa kojima Allah Đalešanu zadovoljan, kako bi nas oni približili Allahu Tebalik wa ta'ala. I kao što ćemo vidjeti, ovo je ista ona šubha koja je bila prisutna kod mušrika Mekke. Jer mušrici Mekke su znali da Allah Tebalik wa ta'ala jedan jedini, da Allah Tebalik wa ta'ala jedini taj koji je stvorio, koji daje život, koji daje smrt. Međutim, sa ona božanstva u koja su vjerovali, oni su vjerovali zašto? Da i oni približe Allahu Tebalik wa ta'ala. I zato su govorili, kao što Allah Đelešanu spominje njihove riječi, ma na'buduhum illa li uqarribuna ila Allahi zulfa. Mi njih ne obožavamo, osim da nas oni približe uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala. I onda je še nameo dokaz za ovu stvar, ajeti sura al-đin, gdje uzvišeni Allah Đelešanu kaže, wa anna al-masajida lillahi, fela tad'u ma Allahi ahada. I džamije su Allaha radi i zato se mimo Allaha nemojte nikome moliti. Znači bilo šta od ibadeta, a kasnije će doći vrste ibadeta, čak ibadeti koji su vezani za srce. Ne smije ništa od tog ibadeta da se uputi nekom drugom mimo Allaha, mimo Allaha tabaraka wa ta'ala, da uputiš dovu nekom drugom mimo Allaha tabaraka wa ta'ala, kao što dođu ljudi i upuću dovu imam koji su kaburovima. Kažu zašto? Zato što mislimo da su oni dragi i bliski Allahu tabaraka wa ta'ala, pa da nam oni čine šafaat kod uzvišenog Allaha, zagovorništvo. I zato pričao je čovjek koji je bio na jednom ovakvom sličnom avludu, ko što bude ovdje kod nas, međutim, na jednom drugom mjestu ide tako neki, ne znam kako da ga nazovem, džahil, govorio, i kaže, kaže, kad hoćete, znači pogledajte šeitanske šubhe, znači šubhe koja je bila prisutna kod mušrika Mekke, mušrika Arapa, kaže, zamislite, kaže, ne možete da dođete kod nekog direktora, osim da ne dođeš preko sekretara ili sekretarice. Pa kaže, zamislite kod Allaha tek tako, kaže, direktno dolaziti, kaže, Allahom sekretari su ovi, kaže, dobri ljudi, kaže morate ni moliti kako bi vas oni približili Allahu tebareke ve taala tako Allah kakva je razlika između govora tog čovjeka tog neznalca tog džahila i onoga što su govorili mušrici ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa mi ne obožavamo osim da bi nas oni približili Allahu tebareke ve taala međutim kasnije će doći više pojašnjenja o širku šta je širk koje su vrste širka u govoru u govoru šeha i treća stvar sa kojom je završio uh, drugi uvod jeste da kaže men ata'a rasul wa wahada Allah la yajuzu lahu muwalatu man hadda Allah wa rasulahu walau kana aqrab qarib ona ko bude pokoran poslaniku i ko obožava Allaha jednog jedinog nije mu dozvoljeno prijateljovanje sa Allahom i neprijateljima i neprijateljima njegovog poslanika sallallahu alaihi wasallam walau kana aqrab qarib pa makar mu bio najbližniji rođak Oma stvar koju ovdje spomenuo šejih u samom uvodu je nešto što se u islamu zove el-wala wal-bara. Ljubav i mržnja u ima Allaha tabarak wa ta'ala. I zato uh, ova stvar je široka. Odnosno ova tematika je velika. Ja ću vam ukratko spomenuti i šta se misli kada se kaže el-wala wal-bara. Ljubav i mržnja. A to je da vjernik, musliman, koji je na temhidu, da on voli u ima Allaha i da mrzi u ima Allaha. Znači naša ljubav i naša mržnja je Allaha radi. U ima Allaha radi. Znači, ako mrziš nekoga, mrziš ga Allaha radi. Šta znaš mrziš ga Allaha radi? Znači, ne mrziš ga zato što on te i nacionalnost, niti zato što on odatle, niti zato što on te i te boje kože, nego ga mrziš radi njegovih dijela, radi kufra ili širka na kojem se on nalazi. Što znači, ako nestane te osobine kod njega, znači ti prestaješ da ga mrziš, nego postaje tvoj brat u Allahove tabarake u ta'ala vjeru. Tako isto, ti ne voliš neku osobu zato što je on iz tvojeg plemena, iz tvoje rodbine, iz tvojeg naroda, iz tvojeg mjesta, nego ga voliš radi njegovog djela, radi njegovog vjerovanja uzvišenog Allaha tabareku ta'ala. Znači, to znači u osnovi ljubav i mržnja u ima Allaha tabareku ta'ala. I ovaj princip u islamu, radi ovog principa u islamu, cijene sestre, dolazi veliki broj propisa. I zato sam vam rekao da je ovo stvar koja je široka. Znači, ljubav i mržnja je nešto znači, o čemu bi mogli da govorimo predavanje i predavanje. Međutim, ovdje je ukratko kazao na to. A to je, znači, da kada voliš, voliš u ima Allaha, kada mrziš, mrziš u ima Allaha, tabarake, u ima Allaha, tabarake, otala. Znači, radi dijela, radi kufra ili širka, ili s druge strane, radi imana i dobrih, i dobrih dijela. I radi ove stvari u islamu imamo, da kažemo, veliki broj propisa koji se temelje na ovom principu. Pa tako, na primjer, od tih propisa jeste zabrana oponašanja nevjednika. Zabrana oponašanja nevjednika. Znači ne da kažemo da činimo njihova djela na udubillahi ta'ala, nego zabrana njihovog oponašanja. Ili, s druge strane, naredba da se razlikujemo od njih. Znači, zabrana oponašanja nevjednika i naredba da se razlikujemo od njih. Znači, to s druge strane ne znači da, kao što vam je poznato, da e, oni koji nisu muslimani, tačni ahlul kitab, da imaju određene povlastice. A to je, na primjer, da je dozvoljeno da jedemo njihovo mjesto. Da je muslimano dozvoljeno da žene i žene koje su kršćanke ili židovke. Znači to, znači to su propisi koji, koji postoje. Međutim, s druge strane, kada je u pitanju njihova vjera, ili hvaljenje njihove vjere, ili ponašanje njih u njihovim običajima, to je stvar koja nam je šta? Koja nam je zabranjena. Koja nam je zabranjena. I zato, radi ovog principa, znači, nailazimo na propise kao što su znači zabrano ponašanje navjernika, zatim naredba da se razlikujemo od nevjernika, zatim zabrana e, da učestvujemo u njihovim praznicima, zabrana da, da im čestitamo njihove praznike i tako dalje i tako dalje. Međutim, osnova ovoga, kao što sam rekao, jeste ljubav u ima Allaha tabaraka wa ta'ala i mržnja u ima Allaha tabaraka wa ta'ala koja, koja se opet gradi, koja je vezana za djela koja se nalaze pri određenim osobama. Ovdje želim tako da, također da napomenem jednu stvari da kažem, a to je da u ovu ljubav, u ljubav u ima Allaha tabaraka wa ta'ala i mržnu u ima Allaha tabaraka wa ta'ala, znači al-wala wa al-bara, znači uh, jedan princip koji je po konsenzus islamskih učenjaka, da u ovu stvar također ulaze i osobe koje se zovu novotari. Da ulaze osobe koje se zovu novotari. To jeste koji uvode u Allahu tabaraka wa ta'ala vjeru ono što nije koji iskrivljuju sunnet Allahovog poslanika sallallahu alaihi, alaihi wasallam. Pa tako, znači imamo znači, veliki broj propisa, veliki broj izreka salafa koji se gradi, odnosno i koji govori o odnosu prema novotaru. A to je da se novotar bojkotuje, da se od novotara ne uzima znanje, da se na novotara, novotara ukaziva i tako dalje. Međutim, ova stvar se opet dijeli na dvije vrste. Na novotari o, o, novotar ili novotarija koje izvodi iz vjere i novotar i novotarija koje ne izvode iz vjere. Kada je u pitanju novotar i novotarija koje ne izvodi iz vjere, onda se prema njemu ponaša shodno o, u čemu je ili šta je veća korist. Ako želi da ga pridobiješ, da mu pojasniš sunnet, u tom slučaju ćeš biti blag prema njemu i lijepo ćeš ga i blago pozivati. Međutim, ako je, se radi osobi koja širi novotariju, kojem je pojašnjeno pojašnjen sunnet i pojašnjeno mu lijepo, međutim ustarajan u svojoj i širi, onda, ne, onda nema sumnje da se na određen način ta osoba, ta osoba bojkotuje. Međutim, ono što želim sada ovdje da kažem i da ukažem, jer mislim da veliki broj ljudi ovu stvar pogrešno razumiju, a to je da ukazivanje na novotarije i na odstupanja od vjerovanja ahli sunnata val džemata je obaveza po konsenzusu islamskih učenjaka, Znači ovdje da kažemo, znači bilo da se rada ukazivanje na djela i da kažemo da je to osnova. Ili da kažemo na osobe koje u to pozivaju i koje su poznate pozivanju u tome. I na primjer danas se dešava, ako odgovoriš na neku osobu koja poziva ono u novatariju, kaže zašto govoriš pred muslimana? Zašto gibetiš muslimana? To nije gibet muslimana. To nije govor protiv muslimana, to je govor o djelu. Ja ukazivam nam djelu. Ja kada ukažem na određenu osobu koja poziva ka određenom novotari, ja ne činim to zato što se on zove Haso ili Huso, nego zato što on poziva ka toj stvari. I zato što je ta stvar štetna po islami muslimani. Također kada ukazivam na, na, na, određene, na određene stvari, znači ukazivam, ukazivam radi tih stvari. I ovo je jedan od velikih temelja i postavki učenja ehli sunnata al džamata koji su spomenuli skoro svi učenjaci koji su pisali iz oblasti iz oblasti akide. Međutim, na veliku žalost ova stvar danas nije dovoljno, e, da kažemo, dovoljno se ne razumije. I zato imamo toliki broj novotarija i devijacija koji se pojavlju, međutim, na koji malo ko ukazuje. Kaže, zašto? Nemoj, nemoj kaže, dijeliti, nemoj dijeliti muslimane. Nemoj govoriti o šijama, o rafidijama, napravit ćeš podijel muslimana. Nemoj govoriti i ukazivati na one koji pozivaju da se doziva neko drugi mimo Allaha tabarak wa ta'ala, ne govoriti protiv onima koji pozivaju veliki širk. Znači današnje, na primjer, e, današnje šiitske organizacije kod nas pozivaju veliki širk. I zato ste vidjeli, ili možda imali priliku da vidite, e, fondacije Mullah Sadra i druge, koji su bili upitani da li ima zapreke da čovjek doziva Hazreti Fatimu ili Hazreti Ovu, kao što nema zapreke. Nema zapreke, kao ona je bliska Allahom. Znači poziva, pozivate u veliki širk. I sada ako ukazivaš na takvu stvar, ili na osobi, ili na organizaciji, ti praviš podjel muslimana. Znači šta hoćemo jedinstvo muslimana, gdje ima oni koji obožavaju Allaha jednog jedinog, i oni koji čine seđu kaburu, i oni koji dozivaju Aliju, i oni koji kažu da je... Znači, ne. I zato Imam Ahmed, rahmatullahi alaihi, kada je upitan, znači, e, kao što je prenio šehu Islam ibn Taymiye u svojim fetvama, je li bolje čovjeku da klanja, da posti, da bude u itikafu, ili da ukaziva na novotare, Pa ima Ahmed odgovorio, kaže, bolje mi je i draže mi i bolje da ukaziva na novotar. Nego da klanja i da posti da bude u itikaf. To jeste zašto? Zato što je od ukazivanje, zato što je ukazivanje na novotare i na novotarije, zato što u tome vel, šta? Zato što u tome velika korist za, islam, za islamske mase općento. I zato se prenosi od Jahe ibn Jahije, od šije, jedan od čijehova imama muslima, od velikih učenjaka iz generacije Salafa, da je govorio, onaj koji odgovara novotarima, je bolji od muđahida na Allahovom putu. Onaj koji odgovara novotarima je bolji od muđahida na Allahovom putu. Zašto? Zato što muđahid na Allahovom putu, bez, ovo se treba razumjeti, znači bez, da kažemo, omalovažavanja muđahida. Međutim, općento kad je džihad, znači u džihadu mogu da učestvuju ljudi koji znaju i koji ne znaju, da kažemo vjeru. Koji znaju, jel, znači i obični i učeni svijet može da učestvuju. Međutim, novotarima može da odgovara samo ko? Znači samo osobe koje su učene samo osobe koje su učene. I zato je u govoru Selefa došlo da oni koji ukazuju na novotarije, da su na stepenu muđahida na Allahovom putu. A to opet dolazi znanjem. Znanjem koje se veže za Kur'an i sunnata Allahovog Resula, sallallahu alaihi wa sallam. I zato koliko je danas ti novotarija koji su prisutni, znači ili da kažemo novotarija pozivanja u veliki šir, kao što je slučaj sa ovim šiitskim organizacijama. Ili da kažemo novotarija hvaljenja takvih organizacija ili da kažemo nekih drugih organizacija koji također imaju toliko zabludjelih mišljenja. Znači koji kažu da e, imao sam priliku da mi tako mladi izdonese knjigu od nekakvih turskih džemata gdje u toj knjizi piše da objeva nije prestala. Da objeva i dalje dolazi, međutim da dolazi dobrim ljudima. Znači to, to je mišljenje koje, koje izlazi iz okvira vjere. Znači objava je prestala sa smrti poslanika sallallahu alihi wasallam. I kako danas neko može doći reći da ovome ili onome je dolazi objava i tako deli i tako deli. I prešućivanje i neukazivanje na, na takve stvari nema sumnje da je velika greška. Prešućivanje takvih stvari nema sumnje da je velika greška. I ova stvar se vraća na princip narađivanja dobra i odračanja od zla. Jer kao što sam rekao i napomenuo, znači da nije cilj govor protiv ovog ili onog čovjeka, nego je cilj ukazivanje na djelo. Cilj ukazivanje na djelo. Ovo sam ovdje samo ukazao Zato što islamski učenjaci kada govore o el-wala, o el-bara kažu da je od glavnih, da što se podrazumijeva tim mjesta i ukazivanje na novotare. Ukazivanje na novotare, a sad im se postiže širenje učenja ehli sunnata, ehli sunnata val džamata i metodologije, i metodologije, metodologije prvih generacija. Međutim, pitanje odnosa prema novotaru i prema novotarima je stvar koja je široka i koja je velika, međutim, ovdje sam ukazao na nju da znamo da je to od osnova od osnova E, od osnova menheđa metodologije prvih generacija. Jer danas, da kažemo, imamo krajnosti. Znači imamo krajnosti, znači jedna od tih krajnosti nemoj ni na bilo kakvu novotariju ukazivati. Znači, govori ljudima gdje ćeš ljude ujediniti, znači, amo govoriti o vrijednosti sadakije, govorit ćemo o vrijednosti ovoga, govoriti o vrijednosti da se okupljamo, međutim, nema veze što tu ima oni koji kažu, što kažu ov, ov, ov, ovu novotariju, da ne kažem ovu, ovu riječ kufra ili ovo, da Allah te barek sačuva. Znači ne. Znači obaveza je ukazivanje i govor i širenje onoga, obaveza je širenje onoga sa čim je došlo Allahu poslanik sallallahu sallallahu alaihi wa sallam. Znači ovo je bio drugi uvod šeha gdje je spomenuo tri stvari, a to je da nas Allah Đelešanu stvorio, da nas nije ostavio bez cilja, zatim druga stvar da Allah Đelešanu nije zadovoljan da se čini širk i treća stvar da ona ko bude pokoran poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i ko božava Allahu tabaraku ta'ala jednog jedinog, da mu nije dozvoljeno eh, prijateljovanje E, sa Allahom i neprijateljima. I rekli smo da se onda radi o principu al-wala al-bara i da poto ulazi također odnos prema novotarima. I e, treći uvod koji je še spomenuo, a radi vremena, znači njega ćemo ostaviti za sutra, a to je da je ših Rahmetullahi Alehi e, spomenuo jednu stvar, odnosno samo jednu stvar u trećem uvodu, a to je da je pojasnio šta je Ibrahimova vjera. Znači šta je milletu Ibrahim, šta je Ibrahimova vjera. Jer Allah Đalmešanu u Kur'anu na uh, više mjesta spominje Ibrahima alaihi salam kao primjera onih koji su na tevhidu. Kao primjera onih koji su na tevhidu. I na više mjesta u Kur'anu uh, radi toga hvali Ibrahima alaihi salam. Radi njegove borbe, radi njegove borbe za tevhidom i, i, i radi e, njegovog širenja tevhida. Pa je šeh u ovom kratkom uvodu, a to je znači zadnji e, zadnja napomena prije nego što je počeo da govori u prvom, o prvom načelu, znači pojasnio šta je to Ibrahimova vjera, o tome ćemo inšala i ta'ala sutra govoriti. Molim Allah tabarak wa ta'ala da nas se smiluje i da nam oprosti i da nam, da nam podari korisno znanje i da nas sa njim okoristi. Wa sallallahu ala Muhammedin wa ali wa sahbihi wa sallam wa sallam tasliman kathira. أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح